ชั่วโมงที่ 14 การใช้คำปฏิเสธและขอโทษ ในกรณีที่เราได้รับเชิญ หรือได้รับคำขอร้อง เมื่อเราไม่สามารถจะตอบรับได้และต้องบอกปฏิเสธ หรือกล่าวคำขอโทษ ในชั่วโมงนี้เราจะได้เรียนพูดถึงการกล่าวคำปฏิเสธคำขอโทษและการตอบรับในกรณีต่างๆคำขอโทษกับคำตอบรับ I'm so sorry. I do hope I haven't hurt you. ผมเสียใจอย่างยิ่ง ผมหวังว่าคุณคงไม่เจ็บนะครับ Not at all. ไม่เป็นไรหรอกค่ะ Did you bring the book that I wanted to borrow yesterday? คุณเอาหนังสือที่ผมขอยืมไว้เมื่อวานนี้มาหรือเปล่าครับ Oh, I'm very sorry. I forgot it. โอ้ตายจริงขอโทษเถอะ ดิฉันลืมไปค่ะ Pardon, sir. You are standing on my foot. ขอโทษครับ คุณกำลังเหยียบเท้าผม Sorry, I didn't mean to hurt you. ขอโทษครับ ผมไม่เจตนาให้คุณได้รับบาดเจ็บเลย Who drank the whiskey from my glass? ใครดื่มวิสกี้ในแก้วของผมเข้าให้แล้ว I'm sorry. I drank it by mistake. ขอโทษเถิดครับ ผมดื่มผิดแก้วไป The music has started. May I have this dance? ดนตรขนแลวขอเพลงนี้ผมเต้นกับคุณนะครับ I'm sorry I can't quick step เสียใจด้วยค่ะ Why didn't you turn up at the party last night? เมื่อคืนทำไมคุณถึงไม่มาในงานเล่าครับ I'm so sorry and I hope you'll excuse me. ผมเสียใจจริง ๆ หวังว่าคุณคงให้อภัยด้วย My wife was sick. I couldn't leave her alone. ภรรยาผมป่วย ผมไม่กล้าทิ้งเธอไว้คนเดียวครับ Excuse me, please. May I get by? ขอโทษเถอดครับ ผมขอทางหน่อย Oh, I'm sorry to be in your way. โอ้ขอโทษด้วยครับที่กีดขวางทางคุณ I beg your pardon. I don't think I caught what you said. ขอโทษเถดครบผมฟังที่คุณพูดไม่ได้ยินถนัดเลยครับ I'm sorry I spoke too fast. ขอโทษด้วยครับ It was my fault. I'm terribly sorry. เป็นความบกพร่องของผมเองครับผมเสียใจมาก Not at all. ไม่เป็นไรหรอกครับ Sorry to have kept you waiting ขอโทษด้วยนะครับ ที่ทำให้คุณเสียเวลาคอย That's all right ไม่เป็นไรหรอกครับคำขอโทษในกรณีต่างๆ I'm sorry that I hurt your feelings with that remark ผมเสียใจครับ ที่ทำให้คุณขุนเคืองด้วยคำพูดเช่นนั้น Would you excuse me please ขออภัยผมสักหน่อยครับ Sorry to have troubled you ขออภัยที่ได้รบกวนคุณนะครับ I'm very sorry that I am not able to come ผมขอโทษด้วยนะครับ ที่ไปไม่ได้จริง ๆ I'm sorry but I can't remember your name ขอโทษครับ ผมลืมชื่อคุณเสียแล้ว Excuse me for being so late ขออภัยด้วยนะครับ ที่ผมมาช้า You must be tired of waiting. I'm very sorry to be so slow. คุณถ้าจะรอผมแย่สินะ ขอโทษด้วยนะครับ ที่ผมช้าไปมาก I must beg your pardon for interrupting. ผมต้องขอโทษครับ ที่เข้ามาขัดจังหวะคุณ I'm sorry I troubled you. ผมขอโทษด้วยนะครับ ที่รบกวนคุณ I'm sorry to have inconvenienced you. ผมขอโทษด้วยนะครับ ที่ให้คุณไม่ได้รับความสะดวก It was my fault. I'm terribly sorry. เป็นความบกพร่องของผมเองครับ ผมขออภัยด้วย Will you excuse me just a minute? I'll be back. ผมขอโทษสักเดียวนะครับ เดี๋ยวจะกลับมาใหม่ So sorry. How clumsy of me. ขอโทษด้วยครับ ผมนี่ช่างซุ่มซ่ามเหลือเกิน I'm terribly sorry. Did I hurt you? ผมต้องขอโทษอย่างมาก คุณเจ็บไหมครับ คำตอบรับคำขอโทษ That's quite all right. ไม่เป็นไรหรอกครับ Please don't worry about it. โปรดอย่ากังวลใจเลยครับ It doesn't matter. ไม่เป็นไรหรอกครับ Don't mention it อย่าไปกังวลเลยครับ Not at all ไม่เป็นไรครับ ชั่วโมงที่ 15 การใช้คำพูดขอร้อง ชั่วโมงนี้ เราจะเรียนพูดเกี่ยวกับการขอร้องหรือขอความช่วยเหลือ เช่น การขออนุญาตต่างๆ การสอบถามทิศทาง และการตอบรับหรือปฏิเสธคำขอร้องนั้น ๆ ประโยคพูดขออนุญาตและขอร้อง May I use your typewriter for a moment? ขออนุญาตผมใช้เครื่องพิมพ์ดีดคุณสักเดียวนะครับ Certainly. There it is. ได้ครับ อยู่อยู่นั่นไง Thank you for allowing me to use the typewriter ขอบคุณที่กรุณาให้ผมใช้เครื่องพิมพ์ดีดด้วยนะครับ You're welcome ไม่เป็นไรหรอกครับ May I talk with you for a few minutes ผมขอสนทนา กับคุณสองสามนาทีได้ไหมครับ Certainly come and sit here ได้สิครับ เชิญเข้ามานั่งก่อน Will you do me a favor? คุณจะช่วยเหลือผมสักหน่อยได้ไหมครับ I'll be glad to. What is it? ยินดีครับ จะให้ผมช่วยอะไรเหรอ May I ask your advice about something? ผมขอคำแนะนำบางอย่างจากคุณได้ไหมครับ Of course. ยินดีครับ Would you please do me a favor? ผมวานอะไรหน่อยได้ไหมครับ Certainly. What? ได้สิครับอะไรเหรอ I would like to send these postcards to my friend. ผมอยากส่งไปรษณีย์บัตรเหล่านี้ไปให้เพื่อนเขาหน่อย But I don't seem to have a chance to go. แต่ดูเหมือนผมจะไม่ค่อยมีเวลาได้ไปเลย I'll do that for you. ผมจะไปส่งให้เองครับ It's very kind of you. Thanks. คุณช่างกรุณาแท้ขอบคุณนะครับ The music has started. ดนตรีขึ้นแล้ว May I have this dance? เพลงนี้ผมขอเต้นรำกับคุณนะครับ With pleasure ยินดีค่ะ Excuse me Can you tell me where there is a telephone? ขอโทษเถิดครับ There's a telephone over there in the corner มีโทรศัพท์อยู่ที่ตรงมุมโน้นค่ะ Thanks May I leave my bags here? ขอบคุณครับ ผมฝากกระเป๋าไว้ที่นี่ได้ไหม Sign your name here, please. โปรดเซ็นชื่อของคุณที่นี่ครับ Oh, I don't have a pen. May I borrow yours, please? โอ้ผมไม่มีปากกาเสียด้วย กรุณาให้ผมยืมหน่อยเถอะครับ มารยาทในการปฏิเสธและขอร้อง Shall I put my coat here? ผมจะวางเสื้อไว้ที่นี่ได้ไหมครับ No, please don't put it there. กรุณาอย่าวางไว้ที่นั่นเลยครับ Won't you hang it up? คุณแขวนไว้ข้างบนเถอะ May I smoke a cigar? ผมจะสูบซิก้าได้ไหมครับ Oh, please don't. Do you mind? โอ้กรุณาอย่าสูบไม่ขัดข้องนะครับ would you kindly tell me the way to Mr. King's house? คุณกรุณาบอกทางไปบ้านมิสเตอร์คิงให้ผมหน่อยครับ Sorry, I'm a stranger in these parts. ขออภัย ผมไม่ใช่คนแถวนี้เสียด้วยครับ Can you lend me five dollars? คุณให้ผมยืมสักห้าเหรียญได้ไหมครับ Sorry, I have only one dollar. ขออภัย ผมมีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้น ชั่วโมงที่ 16 การพูดโทรศัพท์ ในชั่วโมงนี้จะเป็นการเรียนพูดโทรศัพท์ ซึ่งในปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างมาก เช่น การรับโทรศัพท์ การโต้ตอบ การสอบถามต่างๆ ทางโทรศัพท์ เป็นต้น ประโยคที่ใช้พูดเกี่ยวกับโทรศัพท์ Who's speaking please ใครพูดไม่ทราบครับ Sorry, you have the wrong number. ขอโทษครับ Hold on a moment, please. โปรดถือหูรอสักประเดี๋ยวนะครับ What number are you calling? คุณจะต่อหมายเลขไหนครับ I'm afraid you have the wrong number. ดิฉันเกรงว่าคุณจะตอบผิดค่ะ He's talking on another phone. Will you wait? คอยสักครู่นะครับ this number has been changed. เลขหมายโทรศัพท์นี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ Just a moment please. The line is busy. รอเดยวนะคะโทรศพทยงไมวางโทรศัพท์ยังไม่ว่าง I'm sorry. There's no answer. เสียใจค่ะไม่มีคนรับสาย. I beg your pardon. Please speak more clearly. ไหนคะ The line is busy. สายยังไม่ว่าง The line is engaged. สายกำลังพูดอยู่ There is no reply ไม่มีคนรับสาย The phone is out of order โทรศัพท์เสีย Just hold on the line please กรุณาถือหูโทรศัพท์ไว้ก่อนค่ะ การสนทนาทางโทรศัพท์ Hello may I speak to Mr. John please สวัสดีครับ ผมขอพูดกับมิสเตอร์จอห์นสักหน่อย This is John speaking. นี่ผมจอห์นกำลังพูดอยู่แล้ว Who is that please นั่นใครพูดครับ This is Banya ผมปัญญาพูด Oh Banya how are you อ๋อคุณปัญญาสบายดีหรือครับ oh, I'm fine thank you ผมสบายดีครับขอบคุณ I have had so much trouble getting through to you ผมต่อโทรศัพท์ถึงคุณช่างยากเย็นเหลือเกิน I see. The line is not very good. งั้นหรือครับ Please speak up. I can hardly hear you. กรุณาพูดดังผมไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณเลย This is Mr. Smart speaking. นี่ผม Mr. Smart พูด I'd like to speak to Mr. Smith, please. ผมต้องการจะพูดกับ Mr. Smith หน่อยครับ I'm sorry, but Mr. Smith just left the office a few minutes ago. เสียใจค่ะมิสเตอร์สมิธเพิ่งออกจากที่ทำงานไปเมื่อกี้นี่เอง Would you please call Miss Dora to the phone? ช่วยกรุณาตามมิสดอร่าพูดสายหน่อยครับ I'm sorry, but she isn't here right now. เสียใจค่ะ ขณะนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ Who's calling, please? นั่นใครพูดคะ Shall I have her call when she comes in? จะให้ดิฉันบอกให้เธอโทรถึงคุณเมื่อเธอกลับมาไหมคะ Do you wish to leave a message for her คุณจะสั่งอะไรถึงเธอหรือเปล่าคะ No thanks I will call again later ไม่ละครับ ขอบคุณแล้วผมจะโทรมาใหม่อีกครั้ง May I leave a message for her ผมฝากบอกเธอด้วยได้ไหมครับ Please tell her that I called โปรดบอกเธอด้วยนะครับ ว่าผมโทรมา Who shall I say has called? จะให้ดิฉันบอกเธอว่าใครโทรมาคะ Tell her that I'm Smith Colonna. บอกเธอด้วยครับผม Smith Colonna. May I speak to the shipping department, please? ขอผมพูดกับแผนกชิปปิ้งหน่อยครับ I'm sorry the line is busy, sir. เสียใจค่ะสายยังไม่ว่าง Please call again. อีกสักครู่กรุณาต่อมาใหม่นะคะ ชั่วโมงที่ 17 พนักงานต่อโทรศัพท์ ชั่วโมงนี้เราจะเรียนพูดเกี่ยวกับพนักงานติดต่อโทรศัพท์ หรือโอเปอเรเตอร์และผู้รับโทรศัพท์ทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลาง ช่วยในการติดต่อระหว่างคนภายนอก กับคนภายในสำนักงาน ประโยคพูดสำหรับใช้ทางโทรศัพท์ This is the Thai Import Company, sir. ที่นี่บริษัทไทยอิมพอร์ตค่ะ May I help you จะให้ดิฉันช่วยอะไรบ้างคะ May I speak to the sales department please ขอผมพูดกับแผนกขายหน่อยครับ Yes I'll connect you at once to the sales department ค่ะ ดิฉันจะต่อแผนกขายให้คุณเดี๋ยวนี้ Is Mr. Smith there? Mr. Smith อยู่ที่นั่นหรือเปล่า May I speak to him? ผมขอพูดกับเขาสักหน่อยได้ไหม Just a moment please I'll connect you to Mr Smith โปรดรอสักประเดี๋ยวค่ะ ดิฉันจะต่อให้คุณพูดกับคุณสมิธ I'm sorry there's no answer เสียใจค่ะ ไม่มีคนรับสาย I think he is not in sir ดิฉันเข้าใจว่าแกคงไม่อยู่ Oh he's talking on another phone อ๋อแกกำลังพูดอยู่อีกเครื่องหนึ่งค่ะ You had better call again in a while, please. อีกสักครู่คุณกรุณาต่อมาใหม่นะคะ Well then, give me extension 433. three. ยังงั้นต่อหมายเลข433ให้ผมเถอะ I beg your pardon. Please speak more clearly. ไหนคะ i I'd like to speak to Mrs. James if she's there. ผมต้องการพูดกับมิสซิสเจนส์ถ้าเธออยู่ที่นั่น I'm sorry but she isn't here right now เสียใจค่ะ ขณะนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ Who's calling please นั่นใครพูดคะ Shall I have her call you when she comes in จะให้ดิฉันบอกให้เธอต่อถึงคุณเมื่อเธอกลับมาไหมคะ No thank you ไม่ละครับขอบคุณ I'll call again sometime แล้วผมจะต่อมาคราวหลัง Thank you. การต้อนรับทางโทรศัพท์ Hello this is the Thai Wine Company สวัสดีค่ะ นี่บริษัทไทยไวน์ค่ะ Whom do you want to speak to คุณต้องการพูดกับใครคะ Mr. Frank speaking is Mr. Smith in Mr. Frank พูด Mr. Smith อยู่หรือเปล่า May I speak to him ผมขอพูดกับเขาสักหน่อย Oh yes wait a moment please ได้ค่ะโปรดรอสักประเดี๋ยว I'll get him for you ดิฉันจะไปตามให้ค่ะ Whom do you wish to speak to please คุณต้องการพูดกับใครครับ I'm sorry Mr. Frank is out sir เสียใจครับ Mr. Frank ออกไปข้างนอก Do you wish to leave a message for him คุณจะสั่งอะไรไว้ถึงเขาไหมครับ Thanks I will call again later ขอบคุณแล้วผมจะโทรมาใหม่อีก Who shall I say has called? จะให้ผมเรียนว่าใครพูดมาครับ Tell him that I'm John, his old friend. บอกเขาได้ว่าผมชื่อจอห์นเป็นเพื่อนเก่า Yes, sir. I'll tell him that you called. ได้ครับผมจะเรียนท่าน. When will he come back? เขาจะกลับมาเมื่อไหร่ About two this afternoon, sir. ประมาณบ่ายสองโมงครับ You had better call again in the afternoon. คุณโทรมาใหม่อีกครั้งตอนบ่ายดีกว่าครับ No thanks just tell h i m that I called ไม่ละขอบคุณบอกเขาว่าผมโทรมาเท่านั้นก็แล้วกัน Mr. Smith telephone sir Mr. Smith ครับโทรศัพท์ครับ Mr. Smith you're wanted on the phone Mr. Smith ครับมีคนต้องการพูดโทรศัพท์ด้วย Mr. Frank is on the phone, sir. Mr. Frank รอผู้โทรศัพท์ครับ There's a phone call for you, sir. มีผู้โทรศัพท์ถึงคุณครับ You had a phone call a while ago, sir. เมื่อครู่มีโทรศัพท์ถึงคุณ How long ago was it? โทรมานานแล้วเหรอ Did he leave a message? เขาสั่งอะไรไว้หรือเปล่า He said he would call back at two, sir. ขาบอกว่าจะโทรมาใหม่ตอนบ่ายสองโมงครับสายไม่ว่าง May I speak to the shipping department please ขอผมพูดกับแผนกชิปปิ้งหน่อยครับ I'm sorry the line is busy sir เสียใจค่ะ สายยังไม่ว่างเลยค่ะ You had better call again in a while please อีกสักครู่กรุณาต่อมาใหม่นะคะ ไม่มีใครรับสาย Did you call Mr. Dick for me? คุณโทรถึงมิสเตอร์ดิกให้ผมแล้วยัง I've called him twice, but I couldn't get him. ผมโทรไปแล้วสองครั้งครับแต่เรียกไม่ได้เลย Was the line busy? สายไม่ว่างหรือครับ Yes, at first. ครับตอนแรก But when I called again just now, nobody answered the phone. แต่เมื่อครู่ผมต่อไปอีกครั้ง ก็ไม่มีใครรับสาย I'm afraid there's nobody in ผมเกรงว่าจะไม่มีคนอยู่เลยครับ May I talk to Mr. Bond please ขอพูดกับมิสเตอร์บอนสักหน่อย Sorry Mr. Bond isn't in now เสียใจค่ะเสียใจค่ะมิสเตอร์บอนไม่อยู่ค่ะ When will he be back Do you know เมื่อไหร่แกจะกลับมาทราบไหมครับ I don't know sir would you like to leave a message for him ดิฉันไม่ทราบค่ะ คุณจะสั่งอะไรไว้ถึงแกไหมคะ That would be all right. ก็ดีเหมือนกัน Please tell him that Sawong called โปรดบอกด้วยว่าสวงโทรมา and would like to come to see him this afternoon. และอยากจะมาพบแกในตอนบ่ายนี้ Whom do you wish to speak to, please? คุณต้องการจะพูดกับใครครับ Would you please call Mr. Jack to the phone? กรุณาเชิญ Mr. Jack พูดสายหน่อยครับ I'm sorry. Mr. Jack is out, sir. เสียใจครับ Mr. Jack ออกไปข้างนอก May I leave a message for him? ผมจะสั่งอะไรถึงเขาได้ไหมครับ Yes, sir. I'll tell him that you called. ได้ครับ ผมจะเรียน Mr. Jack ว่าคุณโทรมา This is the Thai Silk Company, sir. ที่นี่บริษัทไหมไทยค่ะ May I be of any service to you คุณจะให้ดิฉันรับใช้อะไรได้บ้างไหมคะ What number are you calling คุณจะต่อหมายเลขไหนคะ I'm afraid you have the wrong number ดิฉันเกรงว่าคุณจะต่อผิดแล้วค่ะ Please hold the line he's coming อย่าเพิ่งวางหูนะครับเขามาแล้ว He's talking on another phone will you wait คอยสักครู่นะครับเขากำลังพูดอยู่อีกเครื่องหนึ่ง This number has been changed เลขหมายโทรศัพท์นี้เปลี่ยนไปแล้วค่ะ I'll call him up about 10 o'clock ผมจะต่อมาหาเขาใหม่ประมาณ10โมงเช้า Get me this number please ช่วยต่อหมายเลขนี้ให้ผมที Just a moment please the line is busy รอเดี๋ยวนะคะ โทรศัพท์ยังไม่ว่าง I'm sorry There's no answer. เสียใจค่ะไม่มีคนรับสาย I beg your pardon. Please speak more clearly. ไหนคะ กรุณาพูดให้ชัดหน่อยค่ะ ชั่วโมงที่ 18 การชี้บอกถนนหนทาง ชั่วโมงนี้จะเรียนพูดเกี่ยวกับการชี้บอกถนนหนทางต่างๆ ซึ่งเรามักจะได้รับการสอบถามจากชาวต่างชาติ หรืออีกกรณีหนึ่ง เมื่อเราเดินทางไปอยู่ต่างประเทศ ก็สามารถจะนำไปใช้สอบถามถนนหนทางได้ จึงนับเป็นชั่วโมงเรียนที่สำคัญ ซึ่งท่านควรฝึกพูดไว้ การบอกทางตรงไป go straight ตรงไป เดินตรงไป Keep going straight เดินตรงไปเรื่อยๆ Go straight ahead ตรงเรื่อยไปข้างหน้า Just go straight ahead เดินตรงไปก่อน Go straight until you come to a police box เดินตรงไปเรื่อย จนถึงป้อมตำรวจยามนะครับ Follow this road until you come to the next wide street ไปตามถนนสายนี้จนไปถึงถนนใหญ่ข้างหน้านะครับ การบอกทางเลี้ยว Turn to the right เลี้ยวไปทางขวา Turn right at the next corner เลี้ยวขวาที่มุมถนนข้างหน้าครับ Turn left when you come to the church เลี้ยวซ้ายเมื่อคุณไปถึงโบสถ์ Turn around and go back to the first crossroad เลี้ยวกลับไปที่สีแยกแรกถึงนะครับ You take the first to the right then go straight ahead ุณต้องเลี้ยวขวาก่อนนะครับ แล้วค่อยตรงไป Turn right and continue for about 200 meters เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 200 เมตรครับ Take the first turn on your right คุณเลี้ยวขวาที่ทางแยกแรกก่อนนะครับ Turn right at the traffic light เลี้ยวขวาที่ตรงป้อมไฟจราจรนะครับ May I help you? จะให้ผมช่วยอะไรบ้างครับ I'm going to the Memorial Bridge ผมจะไปสะพานพุทธ You're going the wrong way คุณมาผิดทางเสียแล้วครับ Oh dear what should I do ตายจริง ทำอย่างไรดีครับ Get off at the next stop กลับไปที่ตรงป้ายจอดรถข้างหน้านั่น Cross over the road ข้ามถนนไปนะครับ And take a bus number 42แล้วขึ้นรถประจำทางสาย 42 การบอกทางไปสถานที่ต่างๆ Where can I get my watch fixed ผมจะหาร้านซ่อมนาฬิกาได้ที่ไหนครับ Do you see the post office over there คุณเห็นที่ทำการไปรษณีย์นั่นไหมครับ Yes at the corner อ๋อ ตรงมุมนั้นใช่ไหม Well, there's a little shop two doors away from it. นั่นแหละครับมีร้านเล็กๆอยู่ถัดไปสองห้อง Excuse me, where is a public telephone? ขอโทษครับโทรศัพท์สาธารณะอยู่ที่ไหน Turn left at the crossroad, เลี้ยวซ้ายที่ตรงสีแยกนั่น and it's on your left. โทรศัพท์อยู่ทางซ้ายมือคุณครับ Keep going along this road for about two blocks. เดินไปตามถนนสายนี้ประมาณสองช่วงตึก This is the best way to the Memorial Bridge ทางนี้แหละครับ เป็นทางไปสะพานพุทธสะดวก Go straight down Sukhumvit Road ตรงไปทางถนนสุขุมวิทนะครับ It's next door to the Chelamtai Theater อยู่ถัดโรงภาพยนตร์เฉลิมไทยไปครับ This is a blind alley ทางนี้เป็นทางตันครับ You would have to detour คุณต้องอ้อมไปหน่อย Yes you are quite right ครับคุณมาถูกทางแล้วครับ Turn to the left and go straight เลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปนะครับ Go straight until you get to the corner เดินตรงไปจนถึงมุมถนนนั้นนะครับ Cross it and go straight ข้ามถนนแล้วเดินตรงไปอีก